الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته اجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم الى يوم الدين وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى Edhe mbi të gjithë ata të cilët i ndjekin dhe trasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Pastaj vëllezër muslimon, edhe më tej jemi në muajin e madh të rahmetit, të bereqetit, të unitetit, Muajin të cilin Allahu i madhëruar e dërgoi dhuratë dhe hedije për këta njerëz. Jemi edhe më tej në dhjetëshin e parë të këtij muaji të madh, muaj të pashoq. Dhjetë dhjetëshi i tretë i këtij muajit të madh amnesti dhe largim dhe falje përgjithmonë nga zjermi i xhehnemit, prej zjermit të xhehnemit nga Allahu i madhrum. Edhe më tej jemi duke u kënaqur në këtë muaj të madh, dhe sa shpejt po na kalon ky muaj i madh, Sikurse muajt e tjerë të cilët kalojnë shumë shpejt dhe jeta shkon shpejt, dhe i lumja i lumi i cili është i kënaqur me Allahun dhe me dinin e Allahut dhe me ibadetet e Allahut, i bën hizmet dhe shërben këtij dini sepse i ka bo hizmet dhe i ka shërbye vetvetes së tij, I ka përdor mendtë dhe logjikën e shëndoshë që ja ka dhanë Allahu Azza wa Jall në vend të duhur. Dhe në kohën e duhur dhe s'e ka leju me kalu asnjë minut dhe asnjë muaj i madh dhe asnjë ibadet dhe adhurim pa e shfrytëzuar dhe pa iu nënshtruar Allahut tebareke ue teala. I lumtur është ai njeri në këtë dynja dhe i lumtur do të jetë nesër kur dal para Allahut Azza wa Jall. Myzhde për krejt ata muslimon, të cilët me mall e kanë prit këtë Ramazan dhe me kënaqësi adhurojnë Allahun dhe agjërojnë Ramazanin. Dhe e lusin Allahun t'ua pranojë duat, lutjet, agjërimin, ibadetet në tërësi, gjatë këtij muajit të shenjtë. Të jeni sa më të devotshëm ta keni frikë Allahun e madhrum. Dhe devotshmëria është është andër dhe shpresë dhe vullnet dhe dëshirë e çdo besimtari dhe kërkesë e të madhit Allah prej robërve të tij që të jenë të devotshëm dhe ja ky Ramazan është prej shkaqeve të forta që ta realizojmë ty ty e këtë devotshmëri dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, Resulullah. Falja e pes kohëve namaz, mrena ditës, dhanja e zeqatit, agjërimi i muajit Ramazan, agjërimi i muajit Ramazan, dhe ne jemi në Ramazan, dhe haxhi për atë i cili ka mundësi për ta kryer atë. Natyrisht, ai i cili e lën këtë shtyllë të naltë të islamit mangu, e ka mangësuar dhe coptuar islamin. Dhe se islami i tina është i mangët dhe shtyllat e islamit janë të mangëta dhe në të kundërtën me kryerjen e këtij obligimi me emrin e Allahut muslimanët e kryejnë edhe një farz dhe çojnë në vend një shtyllë të islamit. Ky Ramazan nëpërmjet të cilit Allahu i madhruar dhe për shkak të cilit liron nga zjarmi i xhehnemit, amniston nga xhehnemi një numër të madh njerëzish, të pakufishëm vetëm Allahu azze ue xhel e din, Gjatë këtij muaji Ramazan Allahu na bën prej tyre ja Rabbel Alemin. Ramazan i cili është shkak i fort i faljes së gjynaheve për çka ne vuajmë më së shumti vuajmë prej gjynaheve të mëdha dhe të shumta të panumërta të cilat na kanë mbuluar të mirët në të mirët por nuk jem duke i parë dhe duke i vrejtur se është shtyllë prej shtyllave të islamit, urdhër prej urdhrave të Allahut, farz prej farzeve të Zotit xhel-le shanuhu, kanë dhe duke kërkuar shpërblim te Allahu për këtë punë që e ban për Allahun, kanë për t'ju falur atina gjynahet nga i madhi Allah tebareke wa ta'ala. Për atë meseqë dëshëm kur Allahu i nderoi agjëruesit, Dhe ia ngjitin apo emrojnë një prej dyerve të xhenetit me emrin Rejjan dhe tha pejgamberi alayhi salam se ajo derë është dera e agjëruesve, thirren në atë derë o ju agjërues ejani dhe futnu në të. Prej tetë dyerve të xhenetit Një prej tyre me emrin Rejjan, ftohen nga melaqet e Allahut të cilat i presin robtë e Zotit para dyerve të xhenetit, melaqet me qejf dhe në disponim dhe të kënaqura, që Allahu azze ue xhel një numër të madh të robëve të tij, I shpëtoj nga zjarri i xhehenamit dhe ua mundësoj me kalu siratin, atë urë e cila është mbi xhehenem dhe nuk ka mundësi mu afruar te dyert e xhenetit pa kaluar atë urë dhe pa kalu mbi xhehenem dhe melaqet e Allahut i thrasin robt e Allahut. Agjërust, nga një prej këtyre tetë dyerve quajtur me emrën Rejan, o ju agjërus ejani edhe futnu nëpër këtë derë, se ne jemi duke ju pritur juve dhe kjo është vendi juj i cili është pregaditur për juve. Dhuratë e madhe prej të madhit Allah, tebareke ve teala për ata të cilët, i shërbejnë këtij muaji të shejtë dhe të madh. Ky muaj i madh, ky muaj i bekuar, i cili bën shefat për robt e Allahut, të cilët ja kanë bo veti haram, Robt e Allahut nesër kur dalin para Allahut tebareke ve teala, thotë agjërimi o Zot unë e kam lan pa hangër dhe pa pi. Unë e kam lan pa hangër dhe pa pi. Përndryshej nuk e ka distancuar dhe larguar ushqimin e vet dhe knaqsitë e tija trupore, Pse ju kanë gërditur apo nuk ka pas nevojë për to, por për hatër tem i ka lan ato, ma mundëson mua o zot t'i bëj shefat ktijna. Ramazani e takojmë dhe na del përpara n' ditën e kiametit. Dhe kërkon prej Allahut, që neve me na falë, Me na fal atë ditë t'madhe, ku njeriu pret shpëtim dhe ndihmë nga çdokush që vjen, por nuk vjen ndihma nëse s'e ke ba punë në këtë dynja. E ata të cilët lodhen në këtë dynja, i bojnë hizmet këtij muaji të madh, e dojnë këtë muaj dhe e përqafojnë këtë muaj me emrin e Allahut, do ta takojë nesër në ditën e kiametit, sot muaji Ramazan është i patrup jo konkret, ndërsa n'ahiret Allahu e bën me trup fizik, i cili na del përpara, e shofim dhe na flet dhe kërkon prej Allahut, shefat dhe ndërmjetësim. Ky muaj i madh, Ai i cili agjëron për Allahun një ditë, vetëm një ditë, e le më 30 ditë, Allahu ka me largue ftyrën e tijna nga zjarri i xhehnemit, larg distancë 70 vjet. Sa me hecë 70 vjet larg xhehenemit, Allahu e largon robin e tij veç për hatër të një dite që ka agjëruar. Po ai që agjëron Ramazanin krejt me emrin e Allahut dhe nuk bën ndryshe vetëm e agjëron krejt. Sa largohet prej zjarmit të xhehenemit dhe natyrisht njeriu sa ma larg xhehenemit, ma afër xhenetit, sepse ai o do të jetë në xhehenem, Allahu na ruajt, ose do të shkojë në xhenet, e në vendin e tretë nuk ka se ku të shkojë. Wa gulliqat abwabun nar wa suffidat ash-shayatin dhe lidhen shejtanët për hatër të këtij muaj të madh o ju muslimanë. Dhuratë dhe hedije prej Allahut Azza wa Jall. Hapen dyert e xhenetit dhe fjala xhenet e ëmbël dhe e shtrenjtë. Ua ka premtuar robëve të tij në këtë dynja pa i pa ata xhenetet. Pa i pa ata xhenetet Allahu ia ka premtuar atyre, por premtimi i Allahut do të vjen dhe ja erdhi tash. Dhe ja erdhi kur dalim para Allahut dhe ta kalojmë siratin dhe na urojnë mirëseardhje melaqet Erdhi xheneti, erdhi premtimi i Allahut, erdhi koha me shijuar premtimin e Allahut Azza wa Jall. Xhenete këto të cilat Allahu vazhdon më tutje dhe thotë nuk ndëgjojnë në to fjalë të pakuptimta dhe të pamoralta dhe të pavenda. Atyre u vjen rrizku i tyre sabah dhe aksham pra pa ndërprerë. Xhenete këto të cilat po thotë Allahu ua japim robëve tonë që janë të devotshëm. E ne thamë se agjërimi është prej veprave të forta, të cilat i japin devotshmëri besimtarit, e ngrisin në shkallë të devotshmërisë në këtë dynja, e atje Allahu po thotë xhenetet ua japim të devotshmëve. Pra me agjërim ngritemi në shkallën e devotshmërisë dhe e shijojmë atje xhenetin të cilin Allahu ka përgatitur për të devotshmin, insha Allahu taala me emrin e Allahut. Dhe mendja e njeriut kurrë s'i ka shkuar se ka mundësi me pas diçka kaq të mirë dhe të çuditshme në xhenet dhe ka thonë doshi me vërtetuar këtë lexone ajetin e Allahut Azza wa Jall fela ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun Dhe as një njeri nuk e din se çka i ka mshefur Allahu në xhenet, xheza dhe shpërblim. Shpërblim i veprave të mira të cilat i kanë punuar dhe në krye të veprave të mira dhe prej më të mirave është ky muaj i madh, është ky agjerim o musliman, Është kjo përgjigje e urdhrit të Allahut Azza wa Jall, i cili ka thanë femen shehide minkumu shehra feljesumhu, ai i cili e nxan gjallë i shëndoshë dhe përjeton këtë muaj Ramazan le ta agjeron në mënyrë të prerë ka urdhëruar Allahu dhe ne pa u kujtuar dhe pa u hezituar i kemi thanë Allahut Azza wa Jall Gjithsesi Zoti jonë, gjithsesi Allahu jonë, patjetër ne do ta agjirojmë Ramazanin tonë dhe krejt farzet dhe vepra tjera për hatër tan o Allah kem për t'i kryer dhe aspak nuk pritojmë por vetëm prej teje me na i pranuar kërkojmë Freskohet në Ramazan, ushqehet në Ramazan, ngritet lart te Allahu në Ramazan, largohet shumë nga shejtani në Ramazan, spastrohet shumë nga gjunahet në Ramazan. Elhamdulillah prej Allahut për këtë Ramazan. Elhamdulillah prej Allahut për krejt këtë Islam. Elhamdulillah prej Allahut për këtë din, me të cilin Allahu na ka nderuar dhe zemrat tona me të na i ka ndriçuar. Lutne Allahun e madhruar duat dhe lutjet me ua pranuar. Pastaj bini istighfar dhe kërkoni falje nga i madhi Allah tebareke ue teala, se është muaj ku pranohen duat dhe lutjet dhe istighfari më shumë sesa kohërave të tjera në veçanti në këtë ditë të madhe të xhumas, dhe në veçanti në këtë kohë ku jemi të drejtuar nga kibla e Allahut, ju kemi drejtuar Allahut tonë, bini istighfar te Allahu jonë, të na i falë neve Allahu gjynahet, Krejt gjynahet tona, t'i udhëzojë Allahu popullin tonë, miletin tonë, e në veçanti rininë tonë dhe udhëheqësat tanë, dhe lutne Allahun për xhenet, estaghfirullahe li ue lekum ue li sairil muminine min kulli dhembin, fës